17. nodaļa. Mešs, kuru roņa mīlēja, arī rudens mešs, ziemas mešs. Tagad atkal bija viņas draugs – Tāpat kā agrāk. Pēdējo laiku sēdēdama Lāčelā viņa bija sajutusi to tik draudīgu un naidīgu. Nu, roņa un birks jādelēja apkārt pa sarmaino mežu, kas viņai dāvāja vienīgi līksni. Un roņa stāstīja birkam, ja zini, ka mājās pārnākot, varēsi sasildīties līdz pat kāju pirkstiem, tad mežā var uzturēties jebkurā laikā. Nevis tad, ja pēc tam jāguļ un jādarbinās augstā alā. Un birks, kas bija nodomājis pārlaist ziemu Lāčalā. No tiesas bija apmierināts, ka var sasildīties pie pavārda mājās, Borkas cietoksnī. Tur viņam jādzīvo, to Birks saprata, un to saprata arī Roņa. Citādi Matisa kalna pilī izceltos vēl lielāks ienaids. Un vai zini, kad es pārdos, viņi kļuva pārmēru priecīgi, Undis un Borka. Birks teica, Es nekad nebūtu domājis, ka viņi par mani tik ļoti rūpējas. Jā, tu vari tur dzīvot, Roņa sacīja, līdz pat pavasarim. Matisam arī likās apsveicam, ka Birks uzturējās pie savējiem. Protams, protams, viņš sacīja Lūvise, tas sumpurnēns var nākt un iet, kad vien grib. Es gan lūdzu viņam nākt mums līdz uz mājām, bet man ir liels atvieglojums, ka ik brīdi nevajag skatīties uz viņa sarkano pauri. Dzīve Matis pilī ritēja savu gaitu, un pat labam tur atkal valdīja jautrība. Laupītē dziedāja un dancoja, un Matis smējās savus dārdošos smieklus uz mata kā agrāk. Bet laupītāju dzīve viss negāja uz priekšu kā agrāk. Cīņa ar fokta karējiem bija kļuvusi niknāk. Matis zināja, ka nu no tie pat tiešām ir viņam uz pētām. Un kāpēc to viņš roņai pastāstīja? Tikai tāpēc vien, ka mēs kādā tumšā naktī izpestījām pelji no nejaukā cietuma kambara, kur viņš sēdēja, un nu, pie tās pašas reizes arī divus no borkas sumpurņiem. Mazais klipens gan domāja, ka pelji pakārs. Roņi ieteicās. Manu slaupītājus neviens nekar, Matis sacīja. Un nu, es tam nelietim, foktam, esmu parādījis, ka laupītāji nav ar pliku roku ņemami bet plikpauris pērs prātnieciski purināja savu kailo galvu. Tāpēc arī mums viss mešs ir pilns ar karējiem kā sūdumušām. Un Fokts beidzot uzvarēs. Matis, cik reižu man tev tas jāsaka? Nu jau viņš, plikpauris pērs, atkal sāka savu gaušanos par to, ka Matisam un Borkam vajagot izlīgt, iekams nav par vēlu. Ar Foktu un visiem viņa daudzajiem kareiviem varbūt varētu tikt galā viena, vienīga stipra laupītāja banda, nevis divas, kas lielāko daļu sava laika izšķiež viena otru apmānot un kaujoties par laupījumu kā vilka ap gaļas gabalu. Tā runāja plikpaurs pērs. Tādas valodas Matisam netikās dzirdēt, pietika jau kas šad un tad viņš pats par to zūdījās. Tu runā tā, it kā tev būtu kāda saprašana vecais vīrs, Matis sīgņojās. Savā ziņā jau tev ir ar taisnību. Bet kas tādai laupītāji bandai būs par vadoni, kā tu domā? Viņš ļauni iesmējās. Borka ko? Es, Matis, esmu varenākais un spēcīgākais laupītāju vadonis pār visiem kalniem un mežiem un domāju tāds palikt. Bet nevar jau būt droši, ka mīļotais Borka to sapratīs. Tad pierādi viņam to, Plikpaurs pērs atteica. Divu cīņu ar viņu taču vinnēsi tu, lielais vērsi! To plikpaurs pērs viltīgi bija izprātojis vientuļos brīžos. Divu cīņa, kas parādīs Borkam viņa vietu un darīs viņu saprātīgu. Pēc tam Matisa pilī būs viena vienīga laupītāja banda, kur viskopīgiem spēkiem līdzēs uzvest kareivis uz nepareizām pēdām un sagandēs tiem dzīvi, līdz tie nogurs medīt laupītājus. Vai tas nebūtu viltīgi? Man liekas, ka visviltīgāk būtu izbeigt laupīšanu. Roņi ierunājās. Tā man vienmēr ir licies. Likpauris pērs uzsmaidīja viņai savu laipno bezzobu smaidu. Tur tev, Roņa, gan ir taisnība. Tik gudra tu esi, bet es esmu par vecu un nespēcīgu, lai to spētu iedzīt Matisam Paurī. Matis sirdīgi uz viņu paskatījās. Un to saki tu, kas pats esi bijis drošsirdīgs laupītājs gan pie mana tēva, gan pie manis? Beigt laupīšanu? No kā tad mēs vēlāk dzīvosim, vai par to tu esi padomājis? Vai tu nemaz neesi pamanījis? Likpaurs pērs iejautājās, ka ir cilvēki, kas nav laupītāji un tomēr dzīvo. Jā, bet kā? Matis sapīts prasīja. Ak, vai varot dažādi, likpaužs pērs skaidroja. Es zinu, ka varētu tev iemācīt. Ja nezinātu, ka tu esi un paliksi laupītājs līdz tevi pakārs. Bet roņai, kad pienāks laiks, es pastāstīšu kādu mazu labu noslēpumu. Kādu noslēpumu? Matis sausījās. Kā jau tikko minēju, Likpaužs pērs turpināja, to es pastāstīšu roņai, lai tajā dienā, kad tevi pakārs, viņa nepaliktu bez atspaida. Pakārs, pakārs un pakārs, Matis sirdījās. Tagad tu apklust vecais nelaimes putns. Un dienas gāja, Matisam neklausot plikpaura pēra padomu. Bet, kad agrā rītā iekams Matis laupītāji vēl nebija paspējuši apsaglot savus zirgus, uz vilka žokļiem atauļoja Bork un paģērēja, ka gribot runāt ar Matisu. Borka nesa nelaimes vēsti. Un tā kā viņa navīgākais ienaidnieks nepārāk sen tik cēli bija izglābs no Fokta cietuma, divus Borkas vīrus, viņš gribēja Matisam atdarīt un to brīdināt. Borka sacīja, lai todien neviens laupītājs, kam dārga dzīvība, nerādot mežā savu degunu, jo nu tie atkal esot gatavībā. Borka nāca tieši no laupītāja takas, kur karēji bija ierīkojuši slēpni, Divus no viņa vīriem te jau bija pagūši notvert, un trešo, ka tas mēģināja beigt, smagi ievainoja ar bultu. Šitie nelieši maizus kumos un nenovīd nabaga laupītājam! Borka rūkti noteica. Atis sarauc uz acis. Nē, drīz mums vajadzēs tiem iemācīt prasties kaunu. Šitā vairs ilgāk nevar iet. Tikai pēc tam viņš attapās, ka bija pasacījis mēs un smagi nopūtās. Brīdi Matis stāvēja klusu un mēroja ar skatienu borku no galvas līdz kājām. Mums varbūt vajadzētu mesties kopā. Viņš beidzot izdabūja, pats notrīsēdams par saviem vārdiem. Tā runāt ar Borkas dēlu. Viņa tēvs un tēva tēvs un tēva tēva tēvs to izdzirduši, apgrieztos kapā otrādi. Bet Bork izskatījās atdzīvojies. Nu reiz tu pateici kaut ko gudru, Matis. Viena stipra laupītāju banda. Tas būtu labi zem viena stipra vadoņa. Es zinu vienu, kas darētu. To pateicis viņš izslējās, būdams tik stiprs un apņēmīgs. Tad Matis izgrūda briesmīgus smieklus. Panāc šurp, tad es tev parādīšu, kurš dar par vadoni. Un tā plikpaurs pērs panāca savu gribu. Jānotiek divu cīņai, to Matis ar Borku beidzot bija ieskaitījuši par pareizu. Matisa vīriem bija liels uztraukums par tik ievērojumu jaunumu, un cīņas rītā viņa laupītāji tā šūmējās, ka lūvisē nāsās izdzīt tos ārā. Ārā! Viņa kliedza. Es nespēju klausīties šito jandāliņu. Pietika jau klausīties Matisu. Viņš staigāja pa zāli uz priekšu un atpakaļ, plātīdamies un zobus griezdams, ka viņš samīcīšot borku tā, ka pat undis viņu pēc tam neatpazīšot. Likvaurs pērs smīnēja. Lielies, kad jāsi mājās, Allež sacīja mana māte. Un Roņa ar nepatiku lūkojās uz savu cīņas kāro tēvu. Es negribu redzēt, kā tu kādu samīci. Tev tas arī nebūs jāredz, Matis sacīja. Sievietēm un bērniem pēc visām paražām tur nav ko darīt. Uzskatīja, ka tiem nav jāredz, kas notiek pie meža zvēru tikšanās. Tā dēvēja šāda veida mērošanos spēkiem, un ar saviem rupjajiem paņēmieniem tā šo vārdu attaisnoja. Lai gan tu, plikpauri pēr, piedalīsies visādā ziņā, Matis apgalvoja. Saprotams, tu esi sanīcis, bet meža zvēru tikšanās tevi uzmundrinās. Nāc, vecais vīri, lai uzceļu tevi zirgā, jo nu ir laiks. Bija augsts, saulains rīts, ar sārams klāt uz zemi, un norā, leipus vilka žokļiem, stāvēja matis laupītāji un borkas laupītāji, ar saviem šķēpiem izveidojuši apli ap matis un borku. Tagad šeit kļūs zināms un pierādīsies, kurš vislabāk dar par vadoni. Turpat līdzās augšā kalna korē ievīstīts zvērādā sēdēja plikpaurs pērs. Viņš izskatījās kā vecs izpūrusi vārna, bet acis viņam spīdēja gaidās, kad viņš dedzīgi sekoja notiekošajam lejā. Cīkstoņi bija nometuši visas savas drēbes, izņemot kreklus, un nu Tie kailām kājām mīdījās pa augsto zemi. Iesildīdamies viņi taustīja un braucīja roku muskuļus un svaidīja kājas. Liekas, ka tev deguns tāds nosalis, Borka! Matis ieteicās. Bet es tev apsolu, ka drīz tu sasildīsies. Un es tev apsolu tādu pašu labumu, Borka apgalvoja. Pie meža zvēru tikšanās bija pieļaujami visādi stiķi un bezkaunīgi paņēmieni. Drīkstēja laust un liekt un plēst un plosīt un skrāpēt un kost. Kailām kājām drīkstēja arī spērt, bet tikai ne starp kājām. To uzskatīja par ļaunu darbu, un tāds, kas ķērās pie šāda paņēmiena, ar to pašu arī cīņu zaudēja. Bet nu, Fjūsoks deva zīmu, uz ko visi gaidīja. Nu bija laiks sākt, un Matis un Borka ar kaujas saucienu izdrāzās viens otram pretī un sāka cīkstēties. Mani māc lielas skumjas, Matis sacīja ar savām lāču ķepām satverdams borkapu vidu, ka tu esi tāds mēslu vabole. To teikdams viņš saspieda borku tik stipri, ka tam izspiedās sviedri. Citādi es jau sen būtu iztaisījis tevi par savu apakšvadoni. Viņš izdarīja vēl vienu šaušalītu vērienu. Un tagad man nevajadzētu izspiest tev taukus no nierēm. Te viņš saspieda borku tik spēcīgi, ka tas sāka sēkt. Kad Borka bija beidzis sēkt, viņš atspieda savu cieto galvu pret Matisa degunu tā, ka izsprāga asins. Mani māc lielas skumjas, Borka sacīja, ka jāsabojā tavs purns. To teikdams viņš saspieda to no jauna, jo tu jau agrāk biji tik nesmuks, ka otru tādu grūti atrast. Nu viņš satvēra vienu Matis ausu un parāva to. Divas ausis, vai tev nepietiek ar vienu? Viņš jautāja, parādams ausi vēlreiz tā, ka tā atplīs no pamatnes, bet viņš pazaudēja tvērienu, ka to pašu brīdi Matis apgāza viņu un ar dzelzs cietu dūri ietrieca viņam sejā un saspieda to vēl plakanāku. Man pārlieku lielas sāpes dara tas, Matis sacīja, ka jāsamīca tevi tā, lai undisei uznāk raudiens ik reizi uzskatot tevi dienas gaismā. Matis no jauna spieda viņam seju, bet nu Borkam izdevās satvert zobos galiņu no Matisa dēlnas un iekost. Matis iekaucās. Viņš mēģināja roku izraut, bet Borka turēja to ciet, līdz vairs nespēja dabūt elpu. Tad Matis acu priekšā Borka izspļāva pāris ādas strēmelīšu. Te tev būs, aiznes mājās kaķim, viņš sacīja stipri ēzdams, jo nu Matis ar savu svaru bija uzgolies viņam virsū un drīz izrādījās, kaut arī porkam bija stipri zobi, taču citādi viņš ar matisu nevarēja mēroties spēkiem. Kad cīņa bija galā, matis stāvēja kā laupītāja vadonis, asiņains no skata, un ap augumu viņam plandījās sīkas strēmeles, kas bija palikušas pāri no krekla. Bet kā vadonis gan, no galvas līdz kājām, tas bija jāatzīst visiem laupītājiem, kaut arī dažiem tas likās drūmi jo sevišķi Borkam. Borka bija stipri savainots. Viņš bija tuvu raudām, un Matis labprāt gribēja teikt viņam pāris mierinošu vārdu. Brāli Borka! Jā, no šī brīža mēs esam brāļi, Matis sacīja. Vadoņa vārdu un godu tu vari paturēt visas savas mūža dienas un pats vari valdīt savus vīrus, bet neaizmirst, ka Matis ir visvaranākais vadonis par visiem kalniem un mežiem – un no šī brīža mans vārds visu nosaka, to iegaumē. Borka mēmi pamāja. Sevišķi runīgs viņš šobrīd nebija. Bet to pašu vakaru Matisa Velvju zālē rīkoja mielastu viesiem. Matis pils laupītājiem, gan saviem, gan borkas. Varenas dzīras ar ēdienu pārpilnību un krietni daudz alus. Un vakaru vadot, Matis un Borg arvien vairāk tapa brāļi. Brīžam smiedamies un brīžam raudādam, tie sēdēja blakus pie garā galda un atcerējās savu bērnību. Kad vecajā cūku kūtī abi bija medījuši žurkas. Daudz kā citi uzjautrinoši tie arī varēja pastāstīt, un viņiem vēl tagad bija ko atcerēties. Visi laupītāji skaļi smiedamies klausījās ar lapatiku. Pat Birkam un Ronjai, kuri sēdēja galda viņā galā, bija prieks klausīties. Viņu smieklis skanēja tik skaļi un dzīdri pār laupītāju rupjajām balsīm, ka Matis ar Borku nevarēja vien nopriecāties. Ilgu, grūtu laiku Matisa pilī neviens nebija smējies, ne Birks, ne Roņa, un Matis ar Borku vēl nebija lāgā pieraduši pie laimes, ka bērni atkal ir mājās tāpēc viņu ausīm šie smiekli likās kā visburvīgākā mūzika. Un tas mudināja viņus plātīties vēl vairāk par saviem bērnības varoņdarbiem. Te piepieši Matis ieteicās. Nesēro, Borka, ka tev šodien neveicās. Borkas dzimtē var pienākt labāki laiki. Kad mēs ar tevi vairs nebūsim, tad jādomā, vadonis būs tavs dēls, jo mana meita negrib. Un kad viņa saka nē, tad tā arī ir. To viņa mantojusi no savas mātes. To izdzirdis Borka no sirds izskatījās apmierināts. Bet Roņi pāri galdam uzsauca. Un vai tu domā, ka Birks grib būt par laupītāju vadoni? To viņš grib. Borka bija cieši pārliecināts. Tad Birks nogāja no galda un nostājās tā, lai visi varētu viņu redzēt. Pacēlis labo roku, viņš deva svētu zvērestu. Lai kas arī notiktu, viņš nekad nebūs laupītājs. Drūms klusums nolaidās pār vēlvju zāli. Borkas sēdēja asaru pilnām acīm, noskums par savu dēlu, kas tik nedabiski atsakās iet tēva pēdās. Bet Matis raudzījās viņu mierināt. Man ir nācies pierast, viņš sacīja un arī tev nāksies. Šajos laikos ar bērniem neko nevar panākt. Tie dara, kā paši grib. Atliek vienīgi samierināties, bet viegli tas nav. Abi vadoņi ilgi sēdēja un drūmi raudzījās nākotnē, kur Matisa dzimtas un Borka dzimtas lepnā laupītāja dzīve būs vienīgi pasaka un ātrai aizmirstībai nolemtas atmiņas. Tikai pamazām tie atkal atgriezās pie žurku medībām cūku kūtī, un par spīti saviem ietiepīgajiem bērniem nolēma priecāties. Viņu laupītāji sacentās, lai ar jautrajām laupītāju dziesmām un mežonīgiem dančiem aizdzītu drūmumu. Tie griezās riņķī tik trakulīgi, ka grīdas dēļ krakšķēja, pat birks ar roņu lēca līdz taktī, un roņi iemācīja birkam daudzus priecīgus laupītāju lēcienus. Pa to laiku Lūvis ar umbis savā nodabā sēdēja kambarī. Viņas ēda un dzēra un runājās. Lielākoties viņu domas bija atšķirīgas. Tikai par vienu viņas bija viensprātis. Cik varēni jauki ir šad un tad atpūtināt ausis un nedzirdēti pīkstieni no kāda vīrieša cilvēka. Bet pils zālē turpinājās svētki. Līdz plikpaurs pērsais noguruma piepeši novēlās uz grīdas. Par spīti savam vecumam viņš bija pieredzējis vienu priecīgu un jautru dienu, bet nu vairs nejaudāja, un Raņa palīdzēja viņam aiziet uz guļam kambari. Tur viņš apmierināts un bez spēka atkrita savā gultā, un Roņa apsedz viņu ar zvērādu. Manu veco sirdi mierina tas, plikpaurs pērs sacīja, ka ne tu, ne birks negribat būt laupītāji. Ar prieku to varēja darīt agrākus laikus, par to es neko nesaku. Bet nu, ir bargāki laiki. Nu, tu cilvēks var tikt pakārts, iekams paspējis noskaitīt tēvreizi. Jā, un cilvēki tad kliedz un raud, ka viņiem atņem to, kas viņiem pieder. Roņa piebilda. Es to nemūžam nespētu izturēt. Nē, mans bērns, tu to nemūžam nespētu izturēt. Klik pārspērs sacīja. Bet nu, es tev pastāstīšu kādu mazu, labu noslēpumu, ja tu apsolies to neteikt nevienai dzīvai dvēselai. Un Roņa apsolīja. Tad plikpauris pērs saņēma viņas mazās siltās rokas, lai sasildītu savas, kas bija augstas, un pastāstīja, tu, mans prieks un mana laime viņš sacīja. Kad es biju jauns un dzīvojos pa mēžu uz matkatu, man gadījās reiz izglābt dzīvību kādam mazam pelēkam mošķulim, ko harpijas pa visu var gribēja nogalēt. Pelēkie mošķuļi jau ir vienas salašņas, bet tas bija tāds kā citādāks. Un pateicīgs viņš pēc tam bija tik ļoti, ka gandrīz vai netika no viņa vaļā. Viņš ietiepās un gribēja man dot Re! Arī Matis ir klāt! Klikpārspērs sacīja, jo nu durvīs stāvēja Matis un gribēja zināt, kur roņa tik ilgi palikusi. Svētki bija beigušies, un bija laiks vilka dziesmai. Vispirms man jānoklausās līdz galam šī pasaka, roņa sacīja. Un kamēr Matis ietiepīgi stāvēja un gaidīja, Likpārs pērs iečukstēja turpinājumu viņai ausī. Tad jau labi. Roņa noteica, kad bija visu dzirdējusi. Tad pienāca nakts. Visa Matisa pils ar saviem rupjajiem laupītājiem drīz jau gulēja. Tikai Matis grūši žēlojās savā guļas vietā. Lūvis bija pamatīgi ieziedusi visas viņa brūces un visus zilumus, bet tagad viņš sāka just sāpes. Un tiklīdz pakustināja kaut mazo pirkstiņu, vainas radīja neizsakāmas sāpes. Matis nec un neaizvēra, un viņu kaitināja tas, ka lūvis var tik mierīgi gulēt. Beidzot viņš to pamodināja. Man sāp! Viņš gaudās, un mana vienīgā cerība ir, ka tas rakaris borka guļ un mokās vēl trakāk. Lūvis pagriezās pret sienu. Eh, vīrišķi! Viņa noteica un tūliņ aizmiga.